undani wa kiasi fulani ili maneno hayo kutokana na umuhimu wake yapate kueleweka kwa bayana uh, tulifika katika mada au sehemu inayozungumzia masala ya firasa firasatu almu'min na maneno haya tuliyatoa katika maneno ya yule arrahib pindi alipozungumza na yule kijana baada ambaye ni ghulam katika hadith baada ya lile tukio lililotokea la yule kijana kuchukua jiwe na kumpiga yule mnyama ambaye aliitwa <clears throat> katika hadith dab hadhima akamwangusha baada ya hapo arahib akamwambia kijana huyo ah, mimi naona kwamba wewe kuanzia siku ya leo ni bora kuliko mimi anta alyawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara naona haya mambo ilipofikia sasa hivi ni mambo ambayo ni makubwa na mbeleni sasa hapa ndio sehemu ambayo <clears throat> ilitupeleka katika mlango wa firasa pale yule arahib alipomwambia wa innaka satubtala na wewe utatiwa katika balaa na utatiwa katika mitihani tukajiuliza huyu arahib alijuaje maneno haya alijuaje kwa huyu kijana atapitia katika mitihani na mambo mazito uh, hizo siku za mbele zinazokuja akamwambia fa idha fa in ibtulita fala tadulla alayya utakapopewa mitihani basi mimi usini usinitaje katika kujibu swala hili swala la, la kuuliza kwamba huyu arahib alijuaje amri hii hii ya huyu kijana kwamba atakuja mbeleni kuwa ni mtu mkubwa na mtu aliye na aliye na shan adhim shani kubwa <clears throat> kwa hivyo katika kueleza jawabu yake tukazungumzia masala ya firasa firasatul mu'min na tukaelezea katika darasa iliyopita nini maana ya firasa e, pengine baadhi yetu wakatatizika katika kuelewa hii firasa walidhani ni sawa sawa na mambo ya hisia hisia za moyo au hisia uh, za akili lakini kwa hakika si mambo ya hisia wala si mambo ya ya kiakili firasa uh, imegawanyika katika sehemu mbalimbali na mojawapo wa sehemu ambayo tulizungumzia kwa undani zaidi ni alfirasatu alimania ambayo tulianza ku tumeeleza tangu darasa iliyopita alfirasa alimania hii ndio uh, sehemu ambayo tulianza kuizungumzia kuanzia darasa iliyo iliyopita kuna kitu aidha kuna kuna gari hapa nambari KCL 679W KCL 679W imeziba uh, gari kuna mgonjwa anataka kutoka <clears throat> tukazungumzia alfirasa alimania tukasema hii firasa imania ina vigawanyo mbalimbali ndani yake inakuja kwa aina mbalimbali au anwa tofauti tofauti ndani yake na firasa yenyewe tukaelezea ambayo tulisema maana yake ni anur ni nuru fulani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huijalia katika moyo wa muumini ujalia nuru hiyo katika moyo wa wa mu'min akaweza kuona mambo au kujua mambo au kufikiria mambo ambayo kwa mtu mwingine wa kawaida hawezi kufikia uh, daraja hiyo hii ndio tukaeleza kwamba kuwa ni maana ya firasa uh, al-imania kuna zile aina zingine za firasa siku nyingine tukipata wasaa na, na, na nafasi tutakuja kuzungumzia aina zingine mbili lakini ya muhimu kabisa ni hii firasa imania tunaizungumzia leo kutokana na na umuhimu wake kwa sababu ni firasa iliyoshikamana na mambo ya kiiman na zile zingine ni mambo mengine ya kawaida ambayo wanazooni vile vile wanayataja lakini haya uhusiani moja kwa moja na hii hadithi tulionayo kwa hivyo insha Allah taala tunapokuwa na, na wasaa na fursa siku nyingine kuzungumzia firasa katika munasaba mwingine tutazungumza insha Allah taala kwa kirefu katika firasa imania tukasema aina ya kwanza ya firasa imania ni firasa ambayo inaitwa firasatu as-salihin فراسة الصالحين العاملين بكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين هيني فراسة أين يكون أما تكسيم فراسة هي وليوبيو ودراجة كبوة كبيسة كتك أين هي فراسة ني الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أما إمام ابن القيم رحمه الله تعالى كسيمة وفراسة الصحابة أصدق فراسة فراسة يما صحابة إليكواني فراسة إليكوا يا كويلي zaidi kuliko firasa zingine zote tukapiga mifano katika darasa iliyopita tukataja firasa za baadhi ya masahaba wakiwemo Abubakar Siddiq radhiallahu anhu na Uthman ibn Affan Umar ibn Khattab na wengineo katika sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam Hudhaifa ibn al-Yaman al-Mughira ibn Shu'bah na wengineo tukaja katika aina ya pili ya firasa tukazungumzia firasatu at-takhallus min makruh firasa inayomwezesha mtu kutoka katika mambo ya makruh vile vile tukaelezea katika aina hii ya firasa baadhi ya mifano na maana yake ni nini na inakuja vipi kwa hivyo tunaendelea kuanzia hapo ambapo tumesimamia katika darasa iliyopita tunaingia leo katika an-naw'u thalith min al-firasa aina ya tatu ya firasa katika hizi firasa imania aina ya tatu ya firasa wanazuoni wanasema ah, firasatu sur'ati al-badiha firasatu sur'ati albadiha hii vile vile ni aina nyingine ya firasa na firasa hii ni ile firasa ambayo nur yakdhifuhu Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi 'abdihi nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala vile vile hujalia katika moyo wa mja wake unaomwezesha nuru hii yule mja kujua uh, kupata jawabu au kuweza kutanaba na kuwa na akili juu ya jambo fulani kwa haraka zaidi na kwa wepesi zaidi na hili ni suala muhimu ambalo linafaa tuliangazie na tulizungumzie mara kwa mara kwa sababu ni jambo ambalo linahusu maisha ya waislamu ah, muislamu atakiwa awe na hii sifa ambayo inaitwa suratul badi albadiha suratul badiha ni uharaka na uwepesi wa kuelewa mambo wa kujua mambo ambayo yame yamechanganyika au mambo ambayo yametatizika sasa kuna baadhi ya watu Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na taufiki yake kupitia kwa nuru hii huwajalia baadhi ya watu wakawa wana uwezo huo wa kutanabba juu ya mambo fulani ambayo kwa mtu mwingine wa kawaida si rahisi kushika aa, ah, ku, si rahisi kupata akili juu ya masala juu ya masala haya hii inaitwa suratul badiha mtu akawa anajua ah, masala ambayo yana yanazungumzwa au yale maneno ambayo yanazungumzwa akapata akili ya haraka maneno haya yanahusu nini yanapelekea wapi na yanakwenda vipi maneno haya mara nyingi wanazuoni wanazungumzia masala haya kwa upande wa uh, suratul badiha fi aljawab miongoni mwa suratul badiha kuna milango mingi ndani yake miongoni mwa milango hiyo ni katika jawabu jawabu ya maswali na mlango huu ndio maana ukawa ni muhimu hasa kwa wanazuoni na mashekhi na maduati watu na maimamu vile vile na watu wanaofanya katika sabili da'wa kwa sababu ni watu ambao mara kwa mara wanapata maswali wanapata maswali ya kuulizwa wanaletewa matatizo wanaletewa maneno kama haya kwa hivyo anatakiwa awe na busara nzuri awe na busara ya haraka ya kujua swala hili linazungumzia masala gani na swala hili linatakiwa nini ndani yake pengine kwa sababu wakati mwingine yule mustafti mwenye kuuliza wakati mwingine ukosea na wako baadhi ya watu ambao wanauliza maswali sio kwa kujua anauliza maswali ya kuleta fitna na wako watu wengine wanauliza maswali kwa lengo la kumtega yule anaye anayeulizwa inaitwa suala la mughalata suala la mughalata ni suala ambalo linaulizwa ili wewe utiwe utiwe makosani kuna suala lingine linaulizwa ili kuangaliwa wewe unajua au hujui kwa hivyo yule anayeulizwa swala hili mufti au daia au alim atakiwa awe na suratul badiha ajue huyu mwenye kuuliza kweli atakajawabu au kuna mambo mengine ambayo ame ameyalenga wanazuoni wanapiga mifano katika masala haya katika vitabu vyao vinavyozungumzia mlango wa firasa kama vile vitabu ambavyo tumewatajia vya Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh cha aturuq alhukmiyya na kitabu cha madarij salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in vile vile vitabu vingine kama firasatul imam shafi'i rahimahullahu ta'ala wanapiga mifano katika masala haya kama vile lile tukio ambalo lilimtokea au suala ambalo aliulizwa mwanachuoni kwa jina anaitwa Yahya ibn Aktham Yahya ibn Aktham huyu alikuwa ni mmoja katika wanazuoni ambaye alikuwa ni faqih vile vile alikuwa ni muhaddith mwanachuoni mkubwa wa hadithi Yahya ibn Aktham siku nyingine katika maisha yake aliweza kuteuliwa kuwa ni kadhi katika mji wa Basra kule Iraq akiwa ni kijana mdogo wanazuoni wanasema balagha min umrihi 20 rabi'an alikuwa umri wake miaka 20 kadhi miaka 20 ilmu aliyokuwa nayo ndivyo walivyokuwa wale wanazuoni waliotangulia zamani anakaa katika kiti cha fatwa katika kiti cha kielimu umri wake ukiwa ni mdogo sana miaka wengine miaka 17 wengine 18 wengine miaka 20 kinyume na vile mambo yalivyo leo eh, vijana wadogo leo miaka 20 25 pengine hata Qur'ani bado hajajua kuisoma kwa hivyo huyo Yahya ibn Aktham qadhi umruhu 20 sana akawekwa pale katika mahakama ya Basra mwanachuoni faqih muhaddith elimu imejaa kabisa akaingia moja katika wale watu wa Basra akamwingilia pale akamdharau alipomwona kama ni kijana mdogo sasa vipi tuwaletewa sisi kadhi kijana mdogo huyu jala bado hata hajakomaa kiakili hajakomaa kiumri akamuuliza swali akamwambia kam sinu sinu alqadhi sinu jina lingine la sini au jina lingine la umr alqadhi akaulizwa kam sinu alqadhi yani kam umru alqadhi sasa aulizo yule kadhi umri wa kadhi wa kadhi naye umri wake ni miaka mingapi sasa si swala ambalo atakakujua umri miaka mingapi atakakusikia ule umri halafu amkejeli au amdharau Yahya ibn Aktham kijana barobaro lakini alim akawa anayo hii nur qadhafahu Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi suratul badiha pale pale ikamjia hili swala swala la mtego si swala la kujua umri huyu aniulize umri wangu apate kuna swala lingine linakuja mbele la ajua hii swala la mughalata kwa hivyo akamjibu akamwambia umru alqadhi umri wa qadhi akbaru min itab ibn usayd حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل مكه يوم الفتح واكبر من معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل اليمن واكبر من كعب بن سور حين ولاه عمر بn al-Khattab radhiyallahu anhu qadiyan ala ahli Basra yule jamaa fa uskita alayhi kanyamaza kimya akatoka taratibu akaenda zake katika riwaya nyingine inasema faqabbala ra'sa akamwambia ni'mal qadhi utina ni qadhi ni mzuri aliyoje tuliyoletewa jawabu yake kwa lugha ya Kiswahili alimwambia umri wa qadhi akumtajia umri wake lakini jawabu yake ya umri wa qadhi amwambia akbar ni qadhi ambaye umri wake ni mkubwa kuliko itab ibn usaid huyo alikuwa ni qadhi mtume alayhi salatu wasalam alimchagua kuwa ni qadhi ala ahli makkah يوم الفتح يوم فتح مكه alikuwa kijana mdogo sasa amwambia mimi qadhi umri wangu ni mkubwa kuliko itab ibn ibn usaid na itab ibn usaid ni bora kuliko mimi mkubwa qadhi qadhi huyo nayemuuliza mkubwa kuliko Muadh ibn Jabal hina ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qadhiyan ala ahli al-Yaman Mtume alayhi salatu wasalam alimchagua Muadh bin Jabal kuwa ni qadhi kwa watu wa Yaman akiwa umri wake ni mdogo wanazuoni wanasema hakufika alikuwa hajafika hata umri wa miaka 20 wengine wanasema 17 wengine 16 wengine 18 akbar ni mkubwa kuliko Ka'b ibn Sur ambaye Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alimchagua kuwa ni kadhi ala ahli al-Basra huu huu mji wa Basra hapa kulikuwa na kadhi ambaye anaitwa Ka'b ibn Sur mkubwa kuliko kadhi huyu ambaye wamuuliza kwa hivyo kadhi huyu ambaye wamuuliza ni mkubwa kuliko hawa hawa walikuwa ni wadogo zaidi sasa kama wewe wadharau makadhi kwa sababu umri wao ni mdogo ina maana kwamba hawa makadhi waliochaguliwa na mtume alayhi salatu wasalam na Umar ibn al-Khattab na wengineo inabidi vile vile wadharau kwa sababu walikuwa ni wadogo ndio ile jamaa kanyamaza kanyamaza kimya kwa hivyo hii inaitwa suratul badiha kwa sababu inatokea mara kwa mara masuala kama haya wanaulizwa wanazuoni unaweza kuulizwa au hata watu wengine wanapohamiliana na wewe wanakuuliza masuala mengine ambayo yanaitwa asila atatafulia yale maswali ya kama maswali ya ufidhuli maswali ya ufidhuli wakati mwingine mtu ukuuliza kwa hivyo unatakiwa uwe na jawabu nzuri si jawabu ya ufidhuli la jawabu nzuri ambayo utakayompa pale pale atanyamaza atanyamaza kimya baadhi ya ulama wanasema katika mifano ya mambo kama haya ambayo hayakutokea wakati wa nyuma sana ni wakati huu wa sasa wakati wetu aliingia kijana mmoja shab fi masjid shab صغير دخل في المسجد akiingia msikitini akuta watu wamekaa katika hilaq halqa ya ilmu kama hii na yule uh, alim au sheikh anasomesha kitabu cha sahih al-bukhari hadith min kitabi sahih al-bukhari kana soma watu wanakaa katika halqa kama hivi wanasikiza hadithi yule kijana baada ile halqa kumalizika ni katika wale ambao akili zao zimefanywa brain washing na ghasil mukh ghasil mukh akamuliza yule sheikh amwambia sheikh sasa nyinyi mpaka wakati huu wa sasa karne hii ya sasa na miaka hii ya sasa bado nyinyi mkazana sahihi bukhari sio sahihi nini sahihi watu wanakwenda mwezini watu wanfika mwezini kule wavumbua na nini nyinyi mkaa hapa bado sahihi bukhari na sahihi muslim yule kada akamwangalia yule shekha akamwangalia akamwambia na wewe mwenzetu ushakwenda kule mwezini au bado akasema mimi sijenda akamwambia sasa wewe kule mwezini hujenda na sisi hapa vile vile hujakana sisi kusoma sahihi al-Bukhari mwezini huko na kwenye sahihi al-Bukhari huko sasa wewe uko wapi afadhali sisi ambao tuko hapa tusoma sahihi al-Bukhari tujifundisha hadithi za mtume alayhi salatu wasalam mafundisho ya Kiislamu tunapata faida wale wenzetu kule wengine waliokwenda mwezini wana faida yao waliokwenda yakwenda mwezini wewe mwezini huko na kwenye sahihi al-Bukhari huko fa uskita alayhi fa uskita alayh na ajiba kama hizi zingine ambazo wanazuoni wanastaja katika mifano ya surati albadiha ambayo yatakiwa awe nayo muislamu mara ambapo anapopatana na mambo kama haya kwa sababu wako katika watu kadha wa kadha ambao muamala zao tabia zao ni nzito maneno yao ni mazito anaweza kukupa maneno ya kejeli aweza kukupa maswala ya mughalata aweza kukutega katika swala kwa njia ambayo pengine wewe hukuikusudia ukampa jawabu baada ya hapo jawabu ile ikachukuliwa kwa njia ambayo sio sio ya sawa aina nyingine ya firasa ayu alikhwa ambayo wanahitaji wanazuoni vile vile ni an-naw'u rabi firasatu tahsin al-lafz firasatu tahsin al-lafz au al-firasatu fi tahsin al-lafz firasa katika kutoa jawabu ya maneno mazuri hii tofauti na athalith athalith ni sur'atul badiha yani kuwa sharp katika jawabu na kufikiria jawabu na kuweza kujua yule aliyeuliza au anayezungumza na wewe pengine amekusudia maneno gani kabla wewe kujibu kwa hivyo wale wanaulizwa maswali unapozungumza na mtu kabla ya kurukia katika jawabu fikiria msome yule anayezungumza na wewe azungumza maneno gani ameelekea wapi atoka wapi na pengine yenda wapi na maneno na maneno yale lakini katika hii an rabi hii ni nyingine tofauti hii ni kwamba yale maneno ambayo muislamu anayatumia katika kuzungumza kwake atakiwa atumia maneno mazuri hii nayo vile vile ni firasa haimjii mtu kawaida hivi hivi inakuja kwa firasa na inakuja bi atadarrub inakuja kwa ataud mtu kujizoezesha kuzungumza maneno mazuri kuna watu wengine ambao maneno yanayotoka mdomoni hata kama ni maneno yake ni sawa yaweza kuwa maneno yake ni ya ukweli lakini hana jambo ambalo wanazuoni wanaitwa tanqihul alfaz au ikhtiyar al-alfadh al-hasana kuchagua maneno mazuri matamu na hili ni fundisho la akhlaq ni fundisho la adab al-islami ambalo tumefundishwa katika uislamu wetu imam ibn qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi anasema katika vitabu hivyo ambavyo tumevitaja vya kielimu anasema wa aslu hadha an-naw asli ya aina hii ya firasa inatokamana asli yake min qawlihi ta'ala inatokamana na kauli yake Allah jalla jalaluhu aliposema ndani ya Qur'ani tukufu وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا kwa hivyo Allah jalla jalalu katika aya hii akabainisha waziwazi kwamba shaitani kazi yake ni kuingia katika maneno ya mtu anapozungumza sikiza maneno haya kwa makini shaitani kazi yake anaingia wakati muislamu anapozungumza maneno sasa yuingia katikati baina ya yale maneno ili yale maneno shaitani ayavuruge kwa vuruga yale maneno shaitani lengo lake yanzagu bainahum ili apate kuleta chuki baina ya waislamu na baina ya watu kwa hivyo unapotamka maneno wewe unapozungumza kaa ukijua kwamba uko karibu sana na shaitani katika ulimi wako maneno yanayokutoka sikiza hii kalima kwa makini hata kama ni maneno ya sawa hata yakiwa ni maneno ya haki lakini yale maneno ya haki yapitishe kutumia alfadh yali lafzi zilizo nzuri hata kama ni maneno ya haki hata kama ni maneno ya ukweli hata yakiwa ni maneno ya sawa lakini yapitishe kutumia lafzi ambazo ni nzuri kwa sababu lafzi zile zile ndio shaitani huyatumia hutumia lafzi hizo ili kujaribu kuleta chuki baina baina ya watu kuna risala au message ambao wataka kumfikishia ndugu yako muislamu wataka kumwambia sahibi yako jirani yako mwenzako bana kadhaa kadhaa kadhaa maneno yale yale waweza kuyasema kwa njia mbili tatu au nne au zaidi tafuta njia ambayo itafikisha risala ile ile lakini kwa njia ambayo ni mwafaka bila ya kumudhi bila ya kumtia uh, roho mbaya bila ya kumfanya roho yake ikaanza kukirihika la sio kama tuelewana pamoja ikhwan katika masuala haya ukitizama Qur'ani tukufu ukisoma sunna ya mtume alayhi salatu wasalam utakuta maneno haya Allah azza wa jalla anatufundisha kupitia kwa alfaz za Qur'an kupitia kwa lafzi za Qur'an soma alfaz alhadith soma alfaz alquran utaona lafzi hizi namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyo anavyozitumia leo kwa mfano ala sabili almithal kwa mfano peke yake tamko la jimaa mume kuonana na mkewe waweza kutumia lafdhi ngapi ambazo ni nzuri na waweza kutumia lafdhi ngapi zingine ambazo ni mbaya sasa wewe kama muislamu unapozungumzia masala haya pima wale watu unaowazungumzia pima ile ule munasaba pima ile maqam maqam forum ya watu unaowazungumzia umri wao kiasi chao cha kufahamu heshima zao halafu uangalie lafzi gani ambayo utaitumia Qur'ani tukufu imetupa lafzi mbalimbali katika maqam au maqamat mbalimbali ili muislamu apate kuwa na fahamu na busara lafzi ya jamaa peke yake hakutumia Allah azza wa jalla jamaa ndani ya Qur'an wakati mwingine alisema lafzi ya nini muqaraba wala taqrabuhunna hatta yathhur wakati mwingine Allah azza wa jalla akatumia lafzi ya mulamasa au lamastum an-nisa wakati mwingine akatumia lafzi ya mubashara wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi al masajid wakati mwingine akatumia lafzi ya ghashayan falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih angalia hizi alfaz na balagha ya Qur'an na ijaza ijaza Qur'ani katika alfaz ili muislamu apate kuwa na tanabuh kwamba unapotumia maneno yatumie maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia tunarudi tena katika aya ili niwakumbushe jambo lingine muhimu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii leo katika suratul Isra suratu Bani Israil wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ahsan katika lugha ya kiarabu ni sighatu tafdhil sighatu tafdhil afdal hakusema yaqulu allati hiya hasan ah ahsan kwa hivyo kama kuna matamshi ambayo ni mazuri wewe tafuta matamshi ambayo ni mazuri zaidi kuliko mengine yote ahsanul alfaz intaqi min alalfaz ikhtar min alalfaz ahsan alalfaz chagua katika lafzi ya maneno maneno ambayo ni mazuri zaidi mkeo ankosa nyumbani kuna njia kama sabaha za kumwambia yale makosa yake nenda ukachagua yale maneno mazuri kabisa katika ile zile njia zote nenda ukamwambia tuko pamoja ya ikhwan lakini yale maneno ya kumwambia mkeo wewe utabaki hivyo hivyo mjinga wewe utabaki hivyo hivyo wewe ndio maana angalia sura zako kwenye kioo inna shaytana yanzagu yanzagu bainahum inaleta shaytani haris wa kuleta chuki katika maneno na bugdha baina ya waislamu kupitia kwa maneno na kupitia kwa alfaz wanazuoni katika mlango wa firasa wanatupa mifano mbalimbali wanasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda fi yawm min al-ayyam kana ya'ussu al-madinata bil-layl alikuwa katika kazi ya Umar ibn Khattab kama mnavyojua yeye ni khalifatul mu'minin lakini hakuwa kazi yake kwa kuwa yeye ni khalifa ilikuwa kazi yake ni ngumu kuliko wale raia wake anaowasimamia masulia aliyoyabeba anajua atakwenda kuulizwa nayo يوم القيامه si kama viongozi wa leo la hawa ni viongozi ambao anajua almasulia almulqa ala katifi yale masulia aliyoyabeba juu ya mgongo wake na mabega yake ni masulia makubwa atakwenda kuulizwa يوم القيامه na ndio maana saa zote Umar alikuwa akijiambia asema ya Umar ewe Umar hisabu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala annaka mas'ulun an nafsik wa mas'ulun an kulli man fi ra'iyatik wewe utaulizwa juu ya nafsi yako na utaulizwa juu ya kila moja katika raia wako hisabu ngumu hisabu ngumu leo ndio maana ukifahamu uki, uki, mambo kama haya kwa undani zaidi utashangaa pale kuona watu wanapopapia utawala na uongozi kwa sababu watu lao wataelewa masulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyomo ndani ya uongozi kila mmoja angekimbia kama walivyokimbia wale asalafu salih akichaguliwa kupawa imara hataki kila mmoja msukumia mwenzake Umar ibn Abdul Aziz alikataa katakati mpaka ikamwangukia akalazimishwa huna njia wewe ndiye utakayekuwa kiongozi lakini hakusimama jamani chagueni wewe nipe kura wewe nipe wewe ah, ah. ma faalu hakufanya hivi wanajua masuhulia mazito yaum alqiyama atakwenda kuulizwa yeye kiongozi na kila mmoja wa yule aliyeko chini ya utawala wake leo kuna mtu hana maji leo kuna mtu hana chakula leo kuna mtu amekufa na ugonjwa leo kuna mtu hivi mama rabbik an امام wa an هذا wa an وعن wa an هذه unao jawabu mbele ya Allah azza wa jalla ماذا تقول لربك يوم يقوم الناس لرب العالمين فعمر بن خطاب كان يفقه هذا المعنى ndio maana yakawa usingizi haumjii usiku watu wanalala usiku ya usul madina usiku yuatembea mtu akitembea usiku unasema yausu soma Qur'ani inasema walaili idha ashas yausu almadina Umar bin Khattab atembea usiku Madina apata kila aina ya balaa na visanga mwanamke afanya hivi huyu afanya hivi huyu afanya hivi asubuhi waje afungua mashtaka na asubuhi kwa kazini asubuhi kwa kazini angalia hali za uislamu si kwamba usiku alikuwa ya usul madina alafu alala paka dhuhuri siku ya pili la masulia mazito ayu alikhwa kwa hivyo alipokuwa Umar bin Khattab yausul madina bil layl fi al madina wajada naran munqadatan fi khiba akaona moto pahali umewachwa umewashwa fi khiba'in chini ya hema pahali apita hivi akaona pahali kuna moto akaenda akasongea paka kwenye ule moto sasa yuwaambia wale wenye moto awaita wale wenye moto akawaambia ya ahla dhaw ya ahla adhaw wanazuoni wanasema angalia firasa ya Umar bin Khattab katika tahsin al-alfaz kwa sababu mimi na wewe pengine ingalikuwa ni vigumu kutumia lafzi hii tungalisema ya ahla an-nar enyi watu wa moto tafsiri yake inakuwa nyingine enyi watu wa moto yani watu wa motoni maana imekwenda kwingine wale jamaa ingekuwa mbona tuitwa watu wa moto bado sisi si watu wa motoni لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختار الف احسن الالفاظ واجود الالفاظ يا اهل الضوء اني watu wa mwangaza kwa hivyo ule moto akaubadilisha akauita akauita mwangaza vile vile mfano mwingine wanapiga wanazuoni katika vitabu vyao katika masala haya wanasema qila للعباس يوما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عم yake mtume Abbas aliulizwa siku nyingine من اكبر ناني ني مكبوا انت او رسول الله صلى الله عليه وسلم ناني مكبوا يعني نقصديه كعمري ناني مكبوا كاتيا ووي ونمتومي عليه الصلاه والسلام اكجيب العباس رضي الله عنه اسما رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر وانا ولدت قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ها اكبر وانا ولدت قبله ahsan al-alfaz mtume alayhi salatu wasalam ndiye mkubwa kubwa wangu anakusudia hapa kubwa wa nini sharaf manzila maqam mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa bado lakini nataka kujibu kwa wajibu wale waliouliza sababu wao wanakusudia umri akamwambia wa ana ulitu kabla na mimi ninazaliwa kabla yake kwa hivyo yawapa fundisho la kuchagua ahsan al-alfaz awaambia kwa lugha nyingine nyinyi swala lenu mngeuliza man ulida qabla man ulida qablan au man ulida qabl nani aliyezaliwa mbele wewe au mtume alayhi sasa wao ile katika lafzi wakatumia lafzi nyingine wakasema man akbar yeye ile lafzi akaiona kwamba si sawa kairekebisha akamwambia rasulullah sallallahu alayhi wasallam akbar wa ana ulitu ايش ana ulitu qablahu mfano mwingine watatu ayu alikhwa wanasema waqad wadakhala yawman ahadu alkhulafa ala waladi siku nyingine moja katika makhalifa aliingia kwa mtoto wake nyumbani kwake akamwona mtoto wake fi yadi katika mkono wake alikuwa amebeba uh, hii miswaki sasa babake akashangaa mbona mtoto wake miswaki yote hii anaibeba mkononi akamuuliza ma hadha ya bunai nini sasa kambeba yani ashangaa mtoto wake beba mtu akiwa na mswaki wa kawaida mswaki mmoja au mbili je mswaki mtoto wake akamwona ashangaa ambeba huzma katika ile miswaki akamwambia ma hadha ya bunai nini katika mkono wako wewe kijana wangu mtoto wake akamjibu akamwambia hadha dhiddu mahasinika ya abi hadha dhiddu mahasinika hii ni kinyume cha wema wako maneno haya huwezi kuelewa mpaka waje waelewa lugha ya kiarabu kwa ndani zaidi kwa sababu yule mtoto alikuwa amebeba miswaki na nyinyi mnajua katika lugha ya Kiarabu miswaki inaitwaje miswak hivi hivi kama katika lugha ya Kiarabu hasa mswaki inatoka katika lugha ya Kiarabu miswak sasa ukiulizwa jamu miswak nini ما جمع مسواك يا شيخ سليمان مساويك احسنت جمع مسواك ni masawik masawik ina maana mbili maana ya kwanza ile jamu ya miswak maana ya pili ni jamu ya nini ya maovu wingi wa maovu maovu mengi sasa yule mtoto wake ili kuchelea asichague lile neno ambalo linaweza kupelekea katika maana nyingine ya kumwambia babako haya ni maovu yako mengi akahepa lile jawabu ile akamwambia babake hadha dhiddu mahasinika hii ni kinyume cha wema wako mwingi yani sasa babake ataelewa kwamba dhiddu mahasinika ish dhidu masawika aina nyingine ya tano ayu alikhwa min anwa' alfirasa wanataja wanazuoni firasatul muallim fi tullabihi لمعرفه قدراتهم wal والعمليه firasa ya mwalimu juu ya mwanafunzi wake ili ajue mauhiba na kudra ya wanafunzi wa wake na wale watoto wake anaowasomesha ajue tofauti zao za kiakili na tofauti zao za kiamali hii ni firasa aina ya tano firasa hii mahsus inakwenda kwa walimu na haiendi kwa walimu peke yao kwa sababu hapa tukitaja walimu mwalimu ni murabbi kwa hivyo inakwenda vile vile kwa nani kwa aba na ummahat wazazi watakiwa hii firasa waiangalie kwa makini firasatul muallim fi tullabihi لمعرفه قدراتهم الذهنيه والعمليه ili ajue kila mwali, kila mwalimu yule mwalimu annajih yule mwalimu ambaye anafuata ile namudhaj ya kisawasawa fi sabili ta'lim wa fi sabili tarbiya atakiwa aangalie wale wanafunzi wake kwa makini na kwa undani asiwaangalie wanafunzi wake wote kwamba hawa wanafunzi wote ni kama ambaye wana akili moja fahamu zao zote ni kadiri moja uwezo wao ni aina moja la atakiwa mwalimu awe na firasa kila mtoto kila mwanafunzi katika darasa katika klasi una wanafunzi 20 au wanafunzi 30 wewe ukiwa ni mwalimu mutamarris mwalimu mutamakkin unatakiwa uwe na firasa ya kujua kila mwanafunzi mmoja katika hawa kudra yake ya kiakili ni kiasi fulani kwa hivyo unaposomesha unajua huyu achelewa kufahamu kwa hivyo baada ya klasi baada ya darasa baada ya muhadhara wakaa naye peke yake umwambia mimi na bado wewe hujafahamu vizuri ngoja nikueleze tena vizuri usimuulize mbele ya wale wanafunzi wengine kama vile wanavyofanya walimu wa leo ashasomesha maneno mawili matatu halafu auliza klasi mshaelewa fahimtum naam fahim wazi na wanafunzi wote watajibu tushaelewa sababu hakuna mwanafunzi ambaye atasema mimi sijaelewa wale wenzake watamcheka ah huyu naye saa zote zuzuzuzu tu la watakiwa uwe na firasa ujue kuna wanafunzi fulani wanachelewa kufahamu Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh mmoja katika wanafunzi wake walikuwa namna hii bongo lake lilikuwa zito akasomesha darasa akawa kila akisomesha darasa baada ya darasa akaa na huyu mwanafunzi huyu mwanafunzi ambaye bongo lake zito halielewi kwa haraka akaa naye lile somo ambalo amelisomesha mara moja pale darasani pale klasini akaa na huyu mwanafunzi baada ya darasa يعلمه 40 مره 40 mara mpaka yule mwanafunzi umwonea huruma mwalimu wake Imam Shafi amwambia Imam wakati unkusha amwambia la hatta walau makastu makastu ma'aka al-layla kulla hata kama nikukaa na wewe usiku mzima siondoke mpaka ufahamu siondoke mimi kabisa mpaka hii darasa ambayo leo isomeshwa ufanye nini uifahamu akaa naye baada darasa firasa ajua huyu fahamu yake ya kuchelewa fahamu yake ni nzito na hivi ndivyo walivyo wanafunzi wewe kama baba watakiwa ujue maneno haya unapokuwa na watoto usichukulie watoto wako watatu wanne ulionao wote kadiri yao ya fahamu ni moja na wote hifadhi yao ni moja umetia katika tahfidh yule mmoja au wawili hifadhi yao kali hifadhi yao ni ile sharp kila wakisoma hivi karatasi mara moja mashallah washahifadhi yule mmoja hifadhi yake ni nzito akirudi nyumbani wamkejeli wamdharao mbele ya wale wengine angalia wenzako hao wewe umbaki hivyo hivyo tu wamgoa na tumbo lako na kitwa chako na maneno kama kama haya la hadha la yambaghi lilab kumshukisha hadhi ya yule mtoto unamtia unyonge unamfanya anajiona kwamba yeye ana makosa ili hali hana makosa ni maumbile yanakhtalifiana hiyo ikhwa wewe kama murabbi wewe kama muallim wewe kama ab wewe kama um fil bait kama akh watakiwa maneno haya uyajue kwa makini na uyajue kwa vizuri ujue watu takhtalifu kuduratuhum takhtalifu madhahibuhum takhtalifu ah, yani adhanuhum akili zinatofautiana wote hawawezi kuwa na akili moja huwezi kupata wewe watoto wako lazima wote watokee number 1 class hii yule ambaye anatokea yule namba za mwisho mwisho akija nyumbani wamtandika wampija wamgoa wamchezea humpi zawadi angalia huyu akili yake ah kumbe akili yake huyu kidogo iko iko chini sasa wanakwenda naye kulingana na ile akili yake wale wenzio wanahifadhi kurasa mbili tatu huyu mpe aya mbili tatu ahifadhi akihifadhi aya mbili tatu sema alhamdulillah ndio kadiri ya fahamu yake maneno haya muhimu hayo alikhwa wanazuoni wanayazungumza kwa kirefu katika vitabu vyao vya kielimu ukisoma kitabu cha al-adabu ad-dunya wa din adabu ad-dunya wa din kitabu maarufu mashuhuri cha mwanachuoni anaitwa al-Imam al-Mawardi al-Imam al-Mawardi ambaye ni mtunzi wa kitabu cha al-Hawi katika fiqh ya Imam Shafi'i ni mwanachuoni wa kishafi katika kitabu hichi cha adabu dunia wa din imamu huyu akaeleza maneno haya kwa kirefu kwamba mwalimu atakiwa aangalie zile tofauti za kudarat na hii inapatikaniwa kwa, kwa firasa mifumo ya kielimu tulionayo leo ni mifumo ambayo haisaidii mtoto haisaidii mtoto kwamba anapata elimu kulingana na, na kadiri ya fahamu yake au kadiri ya uwezo wake wa kiakili kwa sababu watoto wote wanawekwa katika mfumo mmoja katika system moja katika syllabus moja sasa kuna wengine ambao fahamu yake ni nzuri kuna mwingine amesoma ilmu kabla ya hapo ana msingi mzuri mwingine hana msingi mzuri anapata shida leo katika mifumo wape mfano wa kiharaka leo katika mifumo ya ki, ya, ya masomo ya ilmu shar'i katika jamiat mathalan mtoto akiingia jamii leo akisoma ilmu shar'i dirasati islamia au sharia au mambo kama haya sana ula sana ula pale mwanafunzi asomeshwa katika nahwu asomesha kitabu cha sharh ibn aqil li alfiyat ibn malik sharh ibn aqil li alfiyat ibn malik sasa qudrat dhihniya za mtoto ziko wapi zinatofautiana pengine katika klasi ile labda ni mwanafunzi mmoja au wawili ambaye anaweza kukisoma kile kitabu kisawa sawa akafahamu kwa sababu sharhu ibn aqil katika ilmu ya nahwu huwezi kuisoma kabla hujasoma misingi yake ya chini msingi wake wa chini wa nahwu ni kwamba chini kule wewe umesoma kitabu kinaitwa matnul ajrumia baada ya kusoma matnul ajrumia baada ya hapo ukasoma mutammimatu matnul ajrumia baada ya kusoma mutammima ukaenda mbele tena zaidi step ya tatu ukasoma kitabu kinaitwa Qatrun Nada pamoja na sharh yake Ibn Isham baada ya hapo ndio uje katika kitabu cha Mulhat wal I'rab baada ya mulha ndio uje katika kitabu cha sharh ibn aqil hapo ukisoma hayo maneno ya alfiyat ibn malik akikwambia kalamu na lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harful kalim ndio utaweza kuelewa hapo huyu imam yasema nini qudrat dhihniya zinakuwa tofauti mwanafunzi akiingia katika vyuo vikuu leo kuliete sharia na nyinginezo sana ula mwaka wa kwanza faslul awwal mustawa al-awwal asomeshwa katika vitabu vya fiqh kitabu cha bidayatul mujtahid bidayatul mujtahid kimeandikwa na ibn rushd katika madhhab ya imam malik qudrat dhihniya tofauti tena tofauti kubwa kubwa sana katika klasi hiyo pengine ni mwanafunzi mmoja au wawili au labda hakuna kabisa ambaye ataweza kufahamu hichi kitabu sababu kitabu hichi ni kitabu katika marhala ya juu kabisa katika fiqh ambayo ni fiqh ya al-khilafu al-ali baina al-madhahib khilafu al-ali ili mwanafunzi asome kitabu hichi apate kukielewa na kukifahamu kisawa sawa ni sharti kwamba kule chini kwanza amepitia katika misingi ya kifiqh amesoma madhhab fulani akaenda katika riwaya ya madhhab akaja katika adillatul madhhab akaja katika khilaf nazil baina riwayat al-madhhab halafu sasa aje katika fiqh al-muqaran ni marhala ya juu kabisa ya tano unakuta pale kitabu hiki kisomeshwa watu waangaliana qudrat dhihniya mwalimu atakiwa awe na firasa kwa sababu haya ni matatizo ya mifumo ya kielimu khalal katika mifumo ya ki ya kielimu kwa hivyo ayu alikhwa masala haya ni muhimu ndio maana mwanachuoni al-mawardi katika kitabu chake adabu dunya wa din asema mwanachuoni mmoja aliulizwa hukia anna aliman suil yuko mmoja katika wanazuoni siku nyingine aliulizwa na mwanafunzi wake ilman aliulizwa kuhusu elimu alipoulizwa na yule mwanafunzi wake katika elimu fulani ma akhbara hakumweleza yule mwanafunzi wake alimwambia ah, hii elimu wewe iwache sikwambii siku nyingine nitakuja kukuambia sasa wale watu katika ile hadhara waliokuwa pale wakashangaa wakamuuliza yule mwalimu mbona unaulizwa swali na yule mwanafunzi pale lakini hukumjibu mwambia wacha ile swali akajibu yule mwanachuoni kumwambia kuambia wale wale waliuliza akamwambia likulli turbatin ghars wa likulli bina'in us sikiza maneno haya ya kielimu amwambia likulli turbatin ghars kila mchanga kila udongo una aina yake ya mmea unaopandwa walikulli bina'in us na kila aina ya jengo kuna misingi yake kwa hivyo huyu hii elimu aliouliza bado hajafinga hajafikia misingi yake bado hajaisomea hajaufikia ule mchanga ambao naweza mimi nikampalilia ile mbegu ikamea na akaweza kuifahamu elimu bado ni kama hivi leo upate mwanafunzi ambaye waanza kusoma hivi sasa halafu aje akuulize masuala makubwa katika siasa sharia aje akutie katika milango ya mantiq aje akutie katika fiqhu almaqasid milango mikubwa bado hajasoma kujua fiqh yenyewe hajaisoma aje kusoma akaja kuuliza masala ya fiqhu almaqasid ndio maana yule mwanachuoni akasema kumwambia likulli turbatin ghars wa likulli bina'in us na katika riwaya nyingine alisema likulli thawbin labis wa likulli ilmin qabis likulli thawbin labis wa kulli ilmin qabis kila elimu ina milango yake na mifumo yake na, bar na barabara yake lazima uifuate bila ya hivyo utaingia katika faudha katika elimu leo kuna watu wengine wako katika faudha ya elimu faudha kwa nini kwa sababu hajaisoma ile elimu kupitia kwa barabara yake kisawa sawa amalize marhala ya kwanza aje marhala ya pili aje marhala ya tatu ene marhala ya nne zile marahili ambazo wanazuoni wetu wametupangia wao wakawa wanazuoni hawakuwa wanazuoni hivi hivi kwa elimu ya ile ya kutapakaa namna hii hapa na pale hapa na pale la kulikuwa na uslub na kulikuwa na mfumo maalum ambao wanazuoni hawa waliweka tunakwenda katika nau nyingine inayofuata nafikiri itakuwa ni nau al السادس طيب النوع السادس الفراسه في معرفه حيل المجرمين ووسائلهم وكيدهم على الدين ni firasa ya kujua hila za mujrimin hila za wale watu wabaya hila za watu waovu muislamu yoyote atakiwa awe na ilmu ya firasa ya kujua hawa mujrimin hawa watu wabaya wanafiq mujrim alama zake nzipi alama zake ni zipi na ajue kwamba hii wasila na mambo kama haya hizi ni wasila za mujrimin haya ni mambo ya watu waovu hii ni kaid al-aada takiwa ujue ushahidi wa maneno haya na asli ya maneno haya ibn qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi asema katika vitabu vyake hivi vya kilimo واصل هذا النوع na asli ya aina hii ya firasa qawluhu ta'ala qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati Muhammad walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wallahu ya'lamu a'malakum walau nasha'u la araynakahum Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam pamoja na masahaba lao kama tungalitaka tungaliwaonesha hawa wanafiki ni kina nani kisha akampa alama moja firasa moja akampa au mbili akamwambia wala ta'rifannahum fala araftahum bisimahum utawajua kwa alama zao wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kwa hivyo akampa alama mbili alama ya kwanza alamatul ain na alama ya pili alamatus sam alama ya kuona na alama ya kusikia kwa hivyo mujrimin watu waovu munafiqun mufsidun wanajulikana kwa hizi alama mbili kuona kwa macho tawajua na kusikia maneno yao tawajua kuona kunaingia kuona madhhar yao kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fi surati almunafiqun wa idha ra'aytahum تعجبك اجسامهم وان يقول تسمع لقوله كانهم خشب مسنده هي صفه مرئيه عين ain unaona kaannahum khushubun musannada huko katika munafiqun vile vile kataja hizi hizi alama mbili wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim alama hizo za munafiqun kwa hivyo wewe kama muslim unatakiwa ujue hizi hizi sima simat au hizi alamat za mujrimin na munafiqin na kaidu اعداء الاسلام في عندما يكيدون للمسلمين وعندما يكيدون للاسلام wanapofanya kaid juu ya waislamu unajua kwamba hii ni kaid al-aada hizi ni alama za wanafiq haya maneno ni maneno ya kinafiq hii inahitaji firasa hii inahitaji firasa kama alivyotaja hapa Allah subhanahu wa ta'ala fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl katika matamshi yao wana lahni ambayo imetajwa katika suratul munafiqun kule kwamba maneno yao ni matamu wa in yaqulu tasma liqawli wakizungumza maneno yao ni mazuri maneno yao ni matamu yavutia kwa hivyo wewe unaposikia maneno kama haya unajua kwamba maneno haya ni maneno ya aina ya aina gani firasa aina nyingine an nauu as-sabi' aina ya saba ya firasa kabla ya mwisho ya mwisho ni an nauu athamin tutamaliza paka an-nau'u athamin ya mwisho baada ya hapo tutaje sababu ah, wanazuoni wanasema al-asbab al-mu'ina ala kasb al-firasa sababu ambazo zinamwezesha muislamu kuwa na firasa wale katika nyinyi ambao watakiwa wanatamani wapate firasa wakisikia visa kama hivi na mambo makubwa kama haya asema katika roho yake na mimi pia nataka nawe na firasa nitakuwa vipi mimi na firasa kama ile ya kina imamu Shafi'i na Uthman ibn Affan na wengineo ziko sababu wanazoona wamezitaja baada ya tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala ukifuata hizi sababu yurja walaal na wewe ukawa minal mutafarrisin kwa sababu hawa ni watu waliosifiwa ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin man humul mutawassimun wasema wanazuoni al mutawassimun fi ahad at tafasir humul mutafarrisun watu walio na firasa kwa hivyo an-naw'u sabi' aina ya sabaya firasa فراسة النظر والتأمل في عواقب الأمور فعلا وتركا هيني أين يا سبا فراسة النظر والتأمل في عواقب الأمور فراسة يكتزاما نكوانجليا مامبو mambo hayo unayaangalia unayaangalia kwa upeo wa macho wa mwisho wa mambo فعلا وتركا tarkan je jambo hili lifanywe au lisifanywe hii ni firasa sio kila mmoja alionayo hii ni firasa ya watu wema tena watu wema wale waliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ambao utul hikma waman yu'ta al hikmata faqad utiya khairan kathira alipawa ilmu amepawa busara amepewa eh niniyo tunu na zawadi ya an-nadhar fil ma'al النظر في عواقب الامور hapa ndipo mnapokumbusha waislamu saa zote kwamba mnaambiwa mnatakiwa au sisi waislamu tunatakiwa saa zote mambo yetu tuyaregeshe kwa wanazuoni kwa sababu moja katika mambo na nyadhifa za wanazuoni ni kwamba ni watu ambao wamepewa an-nadhar wa ta'ammul fi al-ma'al fi awaqib al-umur sio watu wa kawaida wanajua mambo hayo leo mambo yanapotokea mambo ya kisiasa mambo yanayohusu umma mambo yanayohusu inchi mambo yanayohusu mustakbal wa waislamu ni mambo ambayo yana yanakadimishwa yanawekwa mbele ya ulu ulul albab ulu al-i'tibar ulu al-ibra ulu al-fitna ulu al-fahm wal-ilm wal-basira sio watu hovyo hovyo tu namna hii la كبار العلماء وقت ambao wana tadabbur wana ru'ya salihah naqida katika maali al-umur hay mambo mazito leo kwa masikitiko sigaru al-qaum unaona baadhi nas la hadha lahu fi al-ilm wala nasib wala khalaq azungumza kuhusu mambo ambayo yanahusu mustakbal al-umma al-islamiyya wa hadhi min al-masa'ib hadhihi min almasaib fi hadhihi al-umma sababu mambo haya ni mambo mahsusi ambayo yanaletwa mbele ya watu kama hawa kwa sababu ya firasa walionayo wanayatizama yale mambo yuqallibunaha min kulli jawanib yale mambo yanageuzwa hivi yanageuzwa hivi yanaangaliwa hivi kwa hikma kwa tadabbur kwa elimu halafu watu wanapawa mwongozo waislamu tufanyeni hivi waislamu tupiteni njia hii waislamu tupiteni barabara hii tufanye masala haya bila hivyo watu wanakwenda kama wanyama wanapotea na hii moja katika wadhifa wa ulama sio watu wote namna hii kwa sababu watu wa kawaida wanaangalia kwa mtazamo ambao unaitwa nadhara sathia qariba mimi na wewe watu wa kawaida watu wa kawaida barabarani hivi tunaangalia mtazamo wa kawaida mtu angalia kesho angalia kesho kutu angalia maslahi yake angalia pesa angalia tumbo lake la علماء ربانيون مخلصون عاملون صالحون مصلحون لا ينظرون الى هذه الاعتبارات الدنيه او انغالي هذه الاعتبارات ambazo hazina mpango وانا nadhra نظره ثاقبه نظره بعيده المدى نظره يا miaka 20 50 mbele مستقبل تكواك سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه وانا نقول وانا زوني منن yake وانا اسمع قال سفيان الثوري anasema al-Imam Sufyan al-Thauri rahmatullahi ta'ala alayhi haya naona wakati hapa umefika wa adhan wacha tuchukue adhan baada ya adhan tutaendelea na maneno ya Sufyan Sufyan al-Thauri al-Imam Sufyan al-Thauri rahmatullahi ta'ala alayhi yaqul كان العلماء يعرفون الفتن قبل ان تاتي فاذا ذهبت عرفها الناس واليوم تاتي الفتن فاذا ذهبت عرفها العلماء اسمع سفيان الثوري وقت ونيما كلكوا نا علماء اصحاب اخلاص اصحاب اصحاب تقى اصحاب ورع الربانيون رحمه الله تعالى عليهم من سلف الامه اسمع كانوا يعرفون الفتن قبل ان تاتي ولكوا ونطا اشاره نا علم ya za fitna kabla ya zile fitna kuzuka washapata zile ishara zake washajua kupitia kwa ilmu hii ya firasa ulama mutamakkinun wanajua haya masuala yanatupeleka katika fitna fitna kadhaa fitna kadhaa fitna katika jambo hili fitna katika jambo hili يعرفون الفتن قبل ان تاتي قبل الفتنه kuzuka فاذا ذهبت fitna inakuja baada ya hapo kama vile walivyo pitia katika akili zao na fahamu zao kulingana na vile walivyosoma yale mambo na ile hikma na busara walionayo fitna inakuja na inaingia kati ya watu na inaondoka fa idha dhahabat ikishaondoka ile fitna arafa hannas sasa watu ndio wanajua kumbe ile ilikuwa ni fitna bwana ishakuja ishaingia angusha watu ishaleta balaa kati ya watu na ishaondoka sasa watu baada ya hapo ndio sasa wanazindukana ile bwana ilikuwa ni fitna yatokea mambo haya katika mshtama wa Kiislamu katika eh, ninio umma wa Kiislamu katika makusanyiko wa Waislamu mambo haya yanatokea kwa hiyo sasa wale wanazuoni wa kisawa sawa ile fitna huwa washaijua kwamba inakuja na baada ya kuja ile fitna na isha yatokea yale yaliyotokea kisha itoke na iende zake iondoke baada ya hapo wale watu waliofikiwa na ile fitna na baadhi ya wale ambao wameathirika na fitna kama zile ndipo sasa pale watie fahamu pengine baada ya miezi wengine baada ya miaka ndipo wakwambia do lile bwana lakini ilikuwa fitna mbaya sana siku zile ilipokuwa katika ile fitna alikuwa hajui kama ni fitna wala hakutambua kwamba ni fitna bali labda yeye ni miongoni mwa wale waliokuwa viongozi wakiongoza ile fitna kabisa yuko mstari wa mbele hii ndiyo sawa na huu ndio msimamo hawa wengine ni wanafiki na mambo mengine kama haya sasa ikishaondoka baada ya muda ile ilikuwa fitna haya maneno ya Sufyan al-Thawri asema al-yawm lakini siku ya leo hivi sasa leo lakini ni leo ya Sufyan al-Thawri sio leo yetu leo ya Sufyan al-Thawri asema al-yawm hivi leo ta'ti al-fitan fitan fitan zinakuja fa idha dhahabat zikishaondoka arafa al-ulama ndio wanazuoni wanastambua si watu wanazuoni wanazitambua kuonesha tofauti iliyoko mpaka katika wanazuoni namna zile hali zilivyobadilika تمام يا اخوان طيب twende katika النوع الثامن يا مشو kumalizia katika انواع الفراسه ili tukitoka hapa tuufunge inshallah mlango huu tutakuwa tumemaliza kisha bi mashiati almaula azza wa jalla fi dars alqadim tuendelee na maneno mengine yanayokuja katika hadithi النوع الثامن من انواع الفراسه هذه الفراسه الايمانيه وانا اسمع وانا زوني فراسه القاضي في الخصوم firasa ya kadhi hakimu jaji fil khusum kati ya watesi wawili kati na kati ya wana wa mashtaka wale wanaokuja na mashtaka kadhi ni miongoni mwa watu ambao watakiwa wawe na elimu ya firasa kama wanavyosema wanazuoni akiwemo mwanachuoni ibn farhun asema yustahabbu lilqadhi an yakuna ladayhi ilma firasa qadhi atakiwa mustahab si lazima lakini mustahab tena yapendekeza sana kadhi awe na elimu hii ya firasa ilmu ya firasa naqida kwamba aweza kuona na kutambua na kujua mambo kati ya wale watesi wawili waliokuja kutumia qarain kutumia shawahid fulani kwa kule kuangalia tu wale watesi wawili na kuwasikiza na kuangalia hoja zao atakiwa awe mutafarris qaf awe mutafarris ndipo aweze kutambua kisi ndipo aweze kutambua haki iko wapi tuko pamoja ikhwan si makadhi wengine wakati huu wa leo wanaitwa makadhi wa Google akiletewa kesi pale eh eh, eh angoja kidogo angie kwenye Google mitandao angalie angalie mtandao sasa hii mimi nafikiri tena nafikiri la ilmu bali fiqhi iko mutamakkin fi alilm wal fiqh wa hadhihi almasail alkhilafiyya kisha ana firasa juu ya hapo ana ilmu ya firasa kwa hivyo ilmu ya firasa ni ilmu ya nyongeza juu ya ile ilmu alionayo kwamba amebobea katika elimu tukapamoja ikhwan mifano iko mingi wanazuoni wanapiga mifano mbalimbali lakini kwa sababu ya wakati niwape mfano wa kadhi moja peke yake kati ya wale makadhi wingi katika tarikh ambao wanazuoni wanataja firasa zao zinajaza vitabu vya kielimu tushike kadhi moja anaitwa jina lake qadhi al-qadhi Iyas al-qadhi Iyas huyu qadhi ni mmoja katika wale qadha ambao walikuwa ni mashuhuri katika elimu ya firasa wakija watesi wawili na kesi zao pale ashaangalia ashapata firasa kupitia kwa maneno au anatumia firasa yake ili kutambua haki iko wapi mfano mmoja wanasema walikuja watu wawili mbele ya kadhi Iyas mmoja anadai kuwa alipeana amana kwa mwenziwe na yule mwenziwe anakanusha huyu aitwa mudi katika lugha ya fiqh mudi hii ni muamala wa wadia yule anayepeana ile amana aitwa mudi na yule aliyepewa amana ile aitwa mu'taman almuda aliyepewa ile amana sasa wakati mwingine waweza kuwa una amana yako shilingi 1010 shilingi 1020 ukaiacha kwa mtu fulani mwambie bana hii wewe iweke pale nyumbani mimi naweza nikaitumia iweke siku nyingine mimi nitakuja nitaitisha haya sawa bana sasa watu hawaandikishani wakati mwingine kwa sababu ile nini kuaminiana sababu ya kuaminiana sasa ukija ukiidai siku nyingine bwana vipi ile bwana vipi nini ile shilingi 1000 1000 eh 10000 eh. wewe unipe 1000 wewe sasa washangaa inakuwaje sasa utaanza vipi mambo kama haya yatokea aweza kuwa nsahau Mungu amsame na ikiwa nsahau kweli amkumbusha lakini wengi katika watu hawasahau akumbuka na yajua lakini wajifanya hamnazo hakumbuki kabisa hiyo kanusha nipa kabisa 1000 na wewe huna ushahidi huna ushahidi kwa hivyo walikuja watu sampuli hii mbele ya kadhi yas akamwambia bwana huyo mwenzangu hivi na hivi na hivi na hivi ndio mwenzake akakanusha anambia huyo hakunipa amana yote niomalizie au wakati umefika tuswali haya baada ya katano القاضي اياس akamwambia yule aliyeleta mashtaka almudda'i akamwambia wewe nenda nyumbani njoo baada ya siku mbili yule mudda'i akarudi nyumbani akamwambia lakini usizungumze usimwambie kitu yule mudda'i alayhi akamwambia sawa kisha akaitwa yule mudda'i alayhi akaja akamwambia yule mudda'i alayhi alipokuja hakujua kwamba yule mudai alileta mashtaka pale kwake hajui kwamba aliletewa kesi alipoitwa mbele ya hakimu mbele ya kadhi yas hakumtajia ile kesi akamwambia kuna mali imekuja nyingi katika hazina na mimi naiona kwamba hizi hazina zetu hazitoshi sasa mimi nakuita kukuuliza kwa sababu wewe ni katika wale watu maarufu hapa mtaani mimi nakuuliza pale nyumbani kwako hal manziluka hasin wewe nyumba yako imedhibitiwa kisawa sawa kwa upande wa usalama na security ili mimi niku, niku katika nyumba yako niweke baadhi ya amana ya mali nyingi hii nyingine hapa tuitoe tuweke katika nyumba yako na kaniweke mimi katika nyumba yako ile mali iliyozidi yule bwana akamjibu amwambia manzili hasin ya qafi nyumba yangu mimi imethibitika kabisa kiusalama kuna hofu kabisa kwa sawa kabisa mwambie sawa basi wewe nenda alafu nitakuita nije nikupe hii mali maana nataka nikupe mali uweke nyumbani kwako uhifadhi nyingi amwambia darahim dananir na mali nyingine za dhahabu baada ya hapo akamwita yule mudai tena mwambia njoo akamwambia nenda kwa yule mudda'i alayh nenda ukamwambie akupe amana yako na kama akukupa amana yako mwambie mimi nitakushtaki kwa qaf yes <laughs> akikataa kukupa amana yako mwambie nitakushtaki kwa nani kwa qadhi yes akaenda yule bwana mpaka kwa yule mudda'i alayh akamwambia bwana nipe ile amana yangu bwana mwambie sikupi mimi amana basi kama unipe amana mimi nitakupeleka mashtaka kwa qadhi yes ah akikumbuka hivi kadhi yasa shamwahidi amwambia ah hapana bwana ngoja nikupe amana yako ili asimharibie jina lake mbele ya nani mbele ya kule kadhi yasa akampa amana yake ile wadhiha kamalisa akarudi kule kwa yule kadhi yas kwenda ku kuje kumwambia sasa mimi nishajitayarisha ile nyumba yangu nishaitayarisha kwa ile amana yako wewe kadhi yule kadhi yas akamuuliza wewe mtu fulani wamjua akashtuka akashtuka ikawa mwisho wa maneno ikawa ni hapa kwa hivyo hii ikawa ni firasa kama miongoni mwa mifano eh, firasa ya alqadhi huyo yas na mfano mwingine wa pili haraka haraka vile vile ulimtokea huyo qadhi yas vile vile walikuja watu wawili kama hivi na kesi yao ya ya, ya amana na kesi ya wadia kwamba alimpa mwenziwe na yule mwenziwe amekanusha kwamba hakuna kitu alicho alichompa Al-Qadhi yas kupitia kwa hii ilmu ya firasa akamwambia yule akamuuliza yule mudai alileta mashtaka kwa sababu alileta ile kesi akawauliza hii amana nyinyi mlipeana wakati gani na pahali gani akamwambia saa fulani siku fulani saa fulani na pahala penyewe palikuwa ni katika bustani fulani chini ya mti fulani tumesimama katika ule mti mimi kamkabidhi huyu bwana hii amana yule jamaa kakanusha kabisa mwambie hakuna amana yoyote aliyonipa hakuna kabisa wala hakuna cha mti wala nini qadhi iyas akamuliza yule mudai aleta mashtaka amwambia sasa sikiza wewe ondoka nenda katika ule mti ambao ulipofanya mlipochukua haya maagano kati yenu na hii amana ilipopita nenda kakate jani la ule mti jani moja uniletee jani moja tu ni bwana akaondoka akamwambia yule mudai alay aliyeletewa mashtaka amwambia wewe kaa hapa bila kaka kotini hapo kesi zaendelea kaja mwingine kasikiliza kesi yake yule bwana amekaa pale sikiliza kesi akatoka kaja mwingine sikiliza kesi akatoka kaja mwingine ghafla akamuliza yule bwana amwambia unadhani yule jamaa atakuwa shafika kwa yule mti au bado amwambia sidhani kama atakuwa shafika akasahau akamwambia lipa deni la watu tumebakisha sababu alfirasa hiyo ikhwa tutakuja kuzungumzia katika darasa inayokuja kwa sababu ya wakati sallallahu subhanahu wa ta'ala inaj'alani wa yakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh